Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 14, 1937 Inilathala ang mit Brennender Sorge. Encyclical ito ni Pope Pius XI laban sa kultura ng Nazi. Mensahe niya ito sa mga obispong aliman para tumutol sa kaugaliang ipinamalas ng Nazi na labag sa kautusan ng Diyos. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.